turabaramukije tubahana ikaze muri ano makuru mu kirundi duhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira ishyirahamwe orikome rirashimishwa n'uko leta imaze gutahura intererano z'abahinga kugira igihugu gishike ku iterambere koko ni mu gihe hatekanijwe inama rukokoma ku bijyanye n'iterambere ku nshuro gira kabiri muri kuno kwezi kwa kane muri makuru turagaruka kuganira umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye aherutse kugirana n'umumenyeshamakuru jerome niyonzima neza na neza ku bijyanye n'igitigiri cy'abana abantu bakwiye kubyara mu miryango kubwiwe ngo umuntu kurenza batatu kerezo igenekerezo na 12 kwezi kwa kane n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abana bo mwibarabara mwishira hamwe giriyuja basigura kwabo bana nabo nyene bafise ico bofasha mwiterambere ry'igihugu muraja kuvyumva ku nkengera za rusizi naho mu karere ka Cibitoke hariho abanyagihugu babangamiwe n'ibihomoka ku buringanire buharugwa mu mahigitari 10 ucana yandi y'imvugo iremesha tuja kuvuga kubijanye n'imvugo z'agahemo François Akimana ari mu buhinga bw'ivyuma twongeye kubaramutsa kazi sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro haratekanijwe inama rukokoma mu cicaro kigira kabiri i burundi kubiraba iterambere Forum nationale sur le développement mu gifaransa ku magenekerezo ya 20 na 20 na rimwe kuno kwezi kwa kane ishira hamwe Oricom rigwanya ibiturere rigwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta nirakenguruka iyo nteguro Gabriel Rufsira rongo iryo shira hamwe agashima ingene leta iri kwitwararika intererano z'abahinga kugira uburundi bushike neza bushikire iterambere rero nibaza neza yuko ariko kanya keza cyane ko tuzoraba mu mizi leta y'u Burundi n'abandi basanzwe bafashanya ko bazoraba mu mizi twizera neza rero yuko tubona ko ibyo umuntu ariko aravugana n'abatwara biba biri ko birajya mu ngiro icyo ni ikintu cyiza cyane ikindi nacyo twavuga no gushima cyane eh, ikiyago twagiranye n'umushinga wa mbere wa leta y'u Burundi ingene cyagenze kandi natwe tukaba twaciye tubishyira mu rwandiko kugira ngo dushobore kubikurikirana neza bitagoranye nk'uko dabivuze n'intango nziza cyane yerekana ko leta y'u Burundi iriko iratahura rwose e, akamaro k'amashyirahamwe kuko murabizi ko hariho muri leta canke abari muri mu bya politiki bamwe bamwe bafata yuko umenga ibyo dukora nibyo kurwanya ibyo leta ikora ariko si byo twe turakebura kandi tugatanga n'ibyiyumviro by'uko igihugu cyotera imbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye abona ko umurundi wese yarakwiye kubyara abana bake nka batatu ivyo ngo vyotuma abarera neza yabishikirije mu kiganiro yagiranye n'umumenyesha makuru Jerome niyo akabona ko kubyara abana benshi biri mu bituma abarundi badatera imbere ntushobora kuba uri kurimira abana munani wari kurimira abana batatu ngo uheze uvuge ko wotera imbere utworose urumva impuzu uzogurira amahera ukoresha ni menshi cyane kugura impuzu kugura ibirato none wumva uzotera imbere gute abana munani bagurira impuzu ibirato ukabagaburira aho baryama none wumva kugira uzuronke imatera abana bagakwiga imana yaranagira ndakubwire kirazira kwimanuza kandi kirazira kuyikora mu gihe imana ikirema yaremye umuntu imuha kwishira no kwizana kugira bari bazotunganyiriza ni umuntu niwe afise wese ubutumwa bwo gutunganya isi kugira ngo imubeshe nta na hamwe imana yavuze ngo urazobyara benshi muri cyo bagaburira imana yaremye isi ingana izi n'abantu bazoyija ko ingene bangana hama abantu duca turabagarariji duca turayirengera nta mana yigeze ivuga ngo uzobyara budashobora kurera nta muntu wo kuba kuri iyi si abereyeho ubusa nta muntu yarakwiye kurenza abana babiri urazi gito bavuze babiri uh-huh. basi n'imiburiburi basi batatu uwuzogusubirira wewe n'uzosubirira umupfasoni wawe basi tuvuge tuti tugire n'uwaretse rupfu ntagire uwurenza batatu kuko jewe nzorengana nkwiye gusiga uwunsigarira hanyuma uwo mwubakanye nawe nyine agira umusigarira abo barakwiye hmm. kuko turi benshi cyane turamaze kurengera hazavaho itegeko none ryo gushinga akarimi ntarengwa rizobaho turindiriye rusasuma turindiriye rusasuma kugira tumenye by'ukuri abantu ingene bangana n'umuvuduko uzobarengeje ko haca atanga ikori igiwe je niyumvira yuko rizofata ingingo urengeje ko agafatirwa ingingo umwana wo mwibarabara ngo ni umwana cyo kimwe n'abandi kandi arafitiye akamaro igihugu kuko ashoboye kugiteza imbere Ivyo navyo bivugwa na Wenceslas Nyabenda ajerwe ubuhinga mu ishirahamwe Giriyuja gishinze guharanira agateka kabana. Ni mu gihe kuri igenekerezo rya 12 kwezi kwa kane uko umwaka utashe amakunga himbaza umunsi mpuza makungu wahariwe agateka kabana bo mwibarabara. Mu ishirahamwe Giriyuja bashimwe twigoro twa leta two gutanguza umugambi wo gusubiza mu miryango abo bana bo ariko bagasaba ko hoboneka ubwo buryo kugira ngo uwo mugambi ushoboke dukurikire eh, banyereka mu buhinga bw'ibyuma ku ijwi rya wensesilance nyabenda ritaraboneka ariko turabigaruka ko hanyuma amatongo n'imirima biri ku buringanire buharugwa ku mahegitari icumi muri segiteri rusiga ku ibarabara rya cumi na kabiri rya cibitoke aho ni muri komine rugombo intara ya cibitoke birabangamiwe n'igihomoka ku nkengera y'uruzi eh, rusizi abanyagihugu baho bamenyesha ko bariko barahahombera baranatekewe n'ubwoba kw'izo bihomoka bishobora kuzoba hitana mu ijoro bagasaba ababijejwe kubaronsa nyinshi ibereye ku kibazo cy'ibyo bihomoka tubibaze Alexi Ndayiragije keretse ibyo bamenyesha ko ari agahombo kanini kuko ko baratakaza amatongo bahora barimamwo eka n'ibiterwa byabo bamwe rero bagasaba ko bogarukigwa abandi bagasaba ko hoboneka abahinga baza kwiga ibijyanye n'ibyo bihomoka mu kigo kijejwe ibidukikije mu ntara cy'ibitoke zigamiye fidela kirongo bisongoye yikeka ko ibyo byomoka biba biterwa n'uko isi yaho yoroshe cyane reka ngo biranashoboka ko hoba hashikira amazi menshi y'imifurege ikihuta rero ngo coba kwatera ibiti nk'imikaratusi binywa amazi hamwe n'ubwatsi bukomeza isi ikindi nacyo ngagiye gusaba rwego rwo hejuru abahinga bahashika kugira bige neza na neza igituma haguma habomoka eka n'icokogwa umunyamabanga ntayegarizwa amusantera komine rugombo habumuremyi firime amenyesha ko bariko baragira icegeranyo c'ingorane c'ico gihomoka ngo bagishikirize urwego rwo hejuru rujeje gukinga impanuka barabe ko hari icyokorwa mu kibitoke alexi ndayiragije radio isanganiro arakoze Alexi ndayiragije tugaruke kuri ya nkuru ivuga ko umwana wo mu ibarabara hari umwana aco kimwe n'abandi kandi afitiye akamaro igihugu kuko ashoboye kugiteza imbere ivyo bikavugwa na Wenceslas Nyabenda ajerwa ubuhinga mu ishirahamwe Giriyuje agishinze guharanira agateka k'abana ni mu gihe kwigenekerezo na 12 ukwezi kwa kane ku mwaka utashe amakunga himbaza umunsi mpuza makungu wahiriwe agateka k'abana bo mu ibarabara mu ishirahamwe Giriyuje rero bagashima utwigoro twa leta two gutanguza umugambi wo gusubiza mu miryango abo bana bo mwibarabara ariko bagasaba ko ku buryo kugira ngo uwo mugambi ushoboke koko rero giriye uja kuva uwo mugambi utanguye twaciye turinda gukorera mu kibano ubu dukorera ngaha mu gisagara cya bujumbura dukorera cyane cyane mu kanyosha Eh, no mu buterere kuko twabonye ko muri ayo mazone eh, ariyo abana benshi bapfa ubwo dukorera mu buterere dukorera n'abana bose muri kamenge kinama na buterere muri kanyosha duca dukorera abana bose bo muri musaga eh, musaga na kanyosha kuva leta itanguje uwo mugambi tumaze gusubiza abana amajana atanu na mirongo irindwi bize imyuga itandukanye ntabwo ibyo gushona ibyo gukora imiduga ibyo gukora ubuyi kandi turabona ko bahejeje duca tugira tukabigisha ingenda bashobora kuyungunganya ikigwa cya entrepreneuria turahamagara ababishoboye bakabigisha ingene bashobora kuyungunganya bamwe bagenda mu migwi hariho n'abagenda ukwabo bakagenda gukora ukwabo turabona muri byo two turakora suivi turiko turakora turabona ko bose basubiye mu kibano kandi bamerewe neza hanyuma turafise kandi abana igihumbi n'amajana na mirongo umunani basubiye mu mashuri twasubiye gukura mu ibarabara bagaca bagenda mu mashuri abo bana twasubije mu ishuri baje mu ibarabara kubera ari uko ni abana bafite uburenganzira nk'abandi bana bose isanganiro inama isumba ingimba turabandanya nano makuru imirima imwe imwe y'ibiharage mu makomine agize intara ya Bururi yarabenje kandi ntibikura neza mu gihe bamwe mu barimyi bibaza ko biva ku ifumbire ya fomi yo bitameze neza abaganga b'ibitegwa bo bavuga ko ari ukuyoka kw'ibitegwa bivuye ku mvura yabaye nyinshi kuva mu itera ry'ibiharage ariko rero bahamagarira abarimyi kwitura amavuriro mashasha y'ingwara z'ibitegwa ariko aratanguzwa mu makomine zeno nzambimana hamwe hamwe amababi y'ibiharage usanga asa n'umuhondo ibiharage aho kubandanya biduga ugasanga bitera binyika ibyo bikaba byibonekeza mu mirima itandukanye kandi mu makomine yose agize intara ya Bururi bamwe mu barimyi bakaba bavuga yuko iyo bari indwara yitwa shibura yigeze gutera ibiharage iyo nayo ikaba yahora iva ku kanovera gake mu isi ndimwa abo barimyi bakavuga ko bibatangaza kandi barakoresheje ishwagara n'ifumbire ya fomi nk'uko bayanurwa n'abajejwe uburimyi bakibaza ko ahubwo ifumbire ya fumi ngo yoba ariyo ngo itameze neza Emmanuel Manirakiza muganga w'indwara z'ibiterwa muri komine ya Bururi atangujwe ivuriro ry'indwara z'ibiterwa kuri uyu wa kabiri avuga ko atari byo na gato ngo niyoka ry'ibiharage ririko riraba bivuye ku mvura nyinshi yaguye mbere ibiharage bitangura guterwa ngo bigatuma kandi n'igiterwa gisoma nturi ntikibandanye gikura ahamagarira abarimyi kwamya babagarira ibiharage hakiri kare kugira ngo amazi y'imvura ashoke yinjira mu kuzimu ntabandanye yonona ibitegwa Juvenal Ndayikeze ajejwe gukurikirana ibikorwa by'abo baganga mu ntara ya Bururi ahamagarira abarimyi kwama bitura abo baganga b'ibiterwa kuko ngo hari babiri babiri muri buri komine kugira ngo babahe impanuro babandikire n'imiti ivura indwara ziba zatowe ku bitegwa ibyo ari byo byose ngo abo baganga bakaba bagiye kuza barakorera cyane cyane ahahurira abantu benshi nko ku masoko n'ahandi asaba abajejwe intwaro guhimiriza abarimyi kugira ngo babandanye bitura abaganga b'ibyo biterwa ibururi zino nzabimana radiyo isanganiro abanyagihugu bo mu ntara z'uburaruko harimo kayanza n'izo hagati nka gitega basaba ihinguriro ry'ifumbire fomi kubaronsa baronsa ubudandarizo butanga umwavu muke muke ngo naho acobe ikiro kimwe canke bibiri babona ko vyoborohereza iyo bafise amafaranga adakwiye umufuko gutyo bakarimo turimo uturima duto duto nk'utwo mu kigo Hermenegeride Manyange icegera cyumuyobozi mukuru wa fomi yizeza abo barimyi ko ari kibazo kizokwigwa bakaraba icokogwa agashikiriza kandi ko n'inyigisho zo gukoresha umwavu wa fomi zija zaratanguye Omer Nduwayo mu igenzura ry'ihinguriro fomi ryo kumenya uko umwavu watanzwe mu ntara za kayanza ngozi gitega na karusi kuwa mbere no kuri uyu wa kabiri abarimyi bavuga ko bafise amikoro abayabaye basaba ihinguriro fomi kubaronsa inzu y'idandarizo bashobora kuronkamo umwavu ungana n'uburyo bafise hariho abenegihugu usanga badashobora gukomanda umufuko ukwiye cyangwa ukajya usanga amafaranga ntibashobora kuyaronka muri uwo mwanya ariko aragira komanda rero nasaba ko bodugira nka magaze icuruza baruza umuntu akazana amahera abona nyamba akeneye ibiro bibiri nyamba akeneye ibiro bitatu bakabimuha kugira ngo ashobore gukurikirana indimo ziwe ikibazo icegera cy'umuyobozi mukuru wa fomi de Manyange asigura ko kizwi ati turiko turagikurikirana kuhindura kugira biyo mikoro make nabo turabica twobaramira mu dufuko tw'ibiro cumi tw'ibiro bitanu ico gisabo turamaze kuvyumva hamwe fomi rero nk'abahinga turiko turagerageza kuraba tugikorereko turabicoshoboka turabe ukuntu coshobora kuja mu ngiro Emile Kubyimana umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ngozi wasaba inyigisho ku rugero rw'umwava abarimyi bokoresha kugira bimbure bishemeye kuva igihe fomi itanguye gukora ifumbire yayo ingero mwene gihugu yategereza gukoresha ubwoko bumwe bumwe bw'ifumbire tuvuga yuko batarabyigishwa neza nico gituma twagira dusabe yuko yokongeramwo n'igisata kijejwe kuza kirigisha abene ukuntu iyo fumbire ikoreshwa ku rugero ruzwi neza umwenegihugu akama azi yuko imbura mw'ibango rimwe akoresha urugero uru n'uru ku buryo ayikoresha atihenze kuko niho usanga iriko iragirira akamaro umwenegihugu aha icegera cy'umuyobozi mukuru wa fomi yishyura ko inyigisho nk'izo zatanguye gutangwa turafise igisata cyo guhimiriza ukurima kiriko cyakorana n'amakoperative mirongo ibiri n'indwi mu ntara cenda zigize igihugu kugira ngo bwa buhinga dufise nabo tubazacurireko kw'iyo mitumba turiko bikorerwa n'ayo makoperative tuba turiko n'abafundi b'indimo ku mitumba kugira ngo aho dusanze bafise agahaze icyo tubarusha tubanagure ico rero turikora ico Hermenegilde Manyange amenyesha ko izo nyigisho zizotangwa no mu makoperative yo mu zindi ntara kugira abarimyi bose bashikirwe Vugundemeshe Imvugo z'agahemo canke zo kurefura ni imvugo zama mu kibano kugira ububwiwe agumana ikibazo Izo mvugo zikoreshwa kugira umuntu yerekane ibitagenda neza Bisigugwa na Patiri Lambert Yazimana ajerwe kumenyesha makuru muri diocese ya Ngozi. Patiri Yazimana akavuga ko izo mvugo zikunda gukoreshwa n'indongozi kugira zerekane ko zishoboye gutorera inyishu ibibazo ukoresheje iyo mvugo abwirizwa kuraba abariko arabwira bashobora gutegera ico ariko aravuga ido ryino bucana yandi na Moise Misago Izo mvugo z'agahemo canke zo kurefura zikoreshwa mu kibano mu kuvuga igihushane kugira ubwiwe agarura ubwenge. Patire Lambert Yazimana ajeje kumenyesha makuru muri diocese ya Ngozi amenyesha ko izo mvugo zama mu mibereho ya misi yose. umuntu abonye ko bamurefuye agatangura gusubiza ubwenge inyuma abo bavuga gusubiza ubwenge ku gihe akavuga ati mm, ni kubera ko ibi bintu bibaye agaheza agatangura rero kwibaza ku byo bariko baravuga ko akaraba ko ari ibintu bibereye cyangwa bitabereye bigatuma agira na nyene ingingo yifatiye imvugo z'agahemero cyangwa imvugo zo kwerefura ni imvugo zisanzwe zikoreshwa mu mibereho y'abantu mu mibereho ya minsi yose kandi atamutima mubi urimo Izo mvugo ngo zikoreshwa mu gihe umuntu ashaka kuvuga ibitagenda neza atarinze kubabaza abandi. Baba ko baravuga ibintu umuntu atabwirizwa kugira kugira ngo n'ubusanzwe abigira nkuko nawe nyene yibaza uco kibazo. None rero bikoresha igihe abantu bareko bara bakabidoma urutoke ku bintu bitagenda bakabidoma ku rutoke badashatse kubabaza umuntu ukamengo mbere n'ibikino hanyuma ukuri kugashirira mu kuyaga wajeje kumenyesha amakuru muri diocese ya Ngozi ntibyari kumera gutyo biratuma rero abantu abanywanyi bamwe begere biyegereza abanywanyi bakabakura ku bandi ariko bakabakura ko batarinze gutukana mu bihugu birangwamo intwaro ya demokarasi izo mvugo zirafasha gushikiriza ibyiyumviro ingaruka mbi nazo ngo zirashoboka mu gihe ubwiwe atatahuye neza ibishobora gutuma abantu bacanamwo hariho ingaruka nziza iyo bitumye abantu bibaza ibibazo mugabo atawutukanya atawurengeye akarimba ubundi bibwiwe abantu badashobora gushishoza neza ngo bafatanye iyo mvugo yavuzwe n'icatumye ivugwa bishobora gutuma abantu rero badategerana mbere n'imishwano ikaza ugasanga abantu baracanyemwo Patiri Lambert Yazimana ajeje kumenyesha amakuru muri diocese ya Ngozi akabona ko izo mvugo zagahemu canke zo kurefura zikoreshejwe atagucanamwo bifasha guteza imbere ikibano akabona ko hakwiye gukomezwa intwaro rusange abantu bagashikiriza icyo biyumviriye atagutukana kandi atamutima mubi Moyize Misago nino kuri iyo nkuru yabucana yandi yiwe duherahereje ko amakuru mu kirundi twari ko turabashikiriza reka ndabakengurukire mwebwe mwese mwayakurikiye nshimire na François Akimana mu buhinga bw'ivyuma kuri micro mwari kumwe na Leonce Bitariho